Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Որոշ հատվածներում եղել են կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ։ Մասնավորապես Արաշնագծի հյուսիս-արևելյան Մարտակերտ եւ հարավ-արևելյան Հադրութ ուղություններով հակառակորդը 82 մմ-անոց 1 արկ, 60 մմ-անոց 11 արկ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետերից 25 արկ արկակոծել է հայկական դիրքերը։ Գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է նաև դիվերսիոն հետախուզական ներթափասման փորձ։ Ժամը 4:55-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատների կողմից հարավային ուղությամբ ձեռնարկված գործողությունը ժամանակին հավաստանշվել է հայ դիրքապահների կողմից եւ հետ շպրտվել։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները շարունակում են պահպանել կրակի դադարեցման շուրջ կողմերի միջև ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածությունը եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապրիլի 13-ի օրվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի առանձին հատվածներում հակառակորդի կողմից շարունակվել է խախտվել կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման վերաբերյալ բանավոր պայմանավորվածությունը։ Մասնավորապես ժամը 17:15-ից 18-ի սահմաններում առաջնային գծի հյուսիս-արևելյան Մարտակերտ ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 82 մմ-անոց mm ականանետ 4 արկ, իսկ 17:50-ի սահմանում 60 մմ-անոց mm ականանետ 8 արկ Թալիշի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հավատարիմ են մնացել կողմերի միջև ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածություններին եւ պատասխան քայլեր են ձեռնարկել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հարավային ուղությամբ դիվերսիայի փորձ ձեռնարկելը նորություն չէ, քանի որ մեր հակառակորդը այդպիսին է։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատների կողմից հարավային ուղությամբ ձեռնարկված ներթափանցման փորձի մասին փաստը։ Առաջին անգամ չէ, որ հակառակորդը խախտում է եւ շարունակելու է խախտել զինադադարի ռեժիմը։ Սա կարծում եմ բոլորի համար պարզ է։ Մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք չեզոքացնել այդ բոլոր խախտումներն ու այդ բոլոր փորձերը, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով ներկայումս հիմնական շեշտը դրվում է այն բանի վրա, որ պատերազմական գործողությունները չվերսկսվեն եւ խաղաղությունն ու կայունությունը պահպանվեն։ Արցախում են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Մեծի Տանկիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը։ Երեք հայոց հովապետերը Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև arczepiskopos Martirosyan-ի ուղեկցությամբ այցելել են Գանձասար պատմում է Բելլա Լալայանը։ Հայոց հայրապետները եկել են Արցախ աշխարհ այս պատմական սուրբ վայրը օրազական պահին, երբ Թշնամին նենգաբար փորձեց ներխուժել հայոց երկիր։ Նրանք եկել են մեզ գոտը պնդելու, զորավիկ լինելու, հայրական օրհնությունը տալու հայ զինվորներին, հայ հավատացյալ հոտին, ասել է Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Եկել են մեզ գոտը պնդելու, զորավիկ կանգնելու, հայրական օրհնությունը տալու, օրհնելու հայոց զինվորներին, հայոց իշխանավորներին, հայ հավատացյալ ժողովրդին եւ հայ հոգեվորականին, որբիզի մենք գոտեպտված լինելով հայրական հորդորներով, գոտեպնդի շորտությամբ շարունակենք մեր առաքելությունը։ Մենք եկել ենք միասնաբար աղոթելու Արցախի խաղաղության եւ զինվորի անվտանգ ծառայության համար դիմելով Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ վանքում հավաքված հավատավոր ժողովրդին, ասել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հակառակորդի մարտական զենքերը, որքան էլ ժամանակակից, չկարողացան առավելության հասնել։ Ավետարանական պատումի նմանությամբ ճշտամու զորքերը ողմերի պես բախվեցին ազատության եւ անկախության ապարաժի վրա հաստատված Արցախին։ Հակառակորդի դեմ ելավ անկախության սերունդը։ Ելավ հավատքով խրող, պաշտպանելու իր հայրերի քաջագործությամբ, իր հայրերի հերոսական ոգով կերտված ազատությունը Արցախ աշխարհին։ Հայոց զինվորը հայոց բանակն անպարտելի է հայրենիքը պաշտպանված, երբ հայությունը միասնական է իր երկրին տեր կանգնելու վճռականությամբ, հայրենիքի նվիրվածությամբ։ Այս խորհրդով էլ Արցախում են երկու կաթողիկոսները, ասել է Մեծի Տանկելիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Երբ թշնամին իմանա, որ իր թիմած միայն Ղարաբաղի ժողովուրդը չկա, այլ նաև Հայաստանի ժողովուրդը, նաև Սփյուռքի ժողովուրդը, ամբողջ հայությունը, մեր ամբողջ ազգը փանագի վերածված է այսօր հավատքի զենքով, մշակույթի զենքով, պատերազմի զենքով լծված է հավաքական պատերազմի ի խնդիր մեր հայրենիքի ազատության, մեր իրավունքի պաշտպանության, որբեսի Արցախը միշտ մնա ազատ, միշտ մնա անկախ ու հզոր։ Արցախը միշտ եղած է հայուն, այսօր ալ հայության կպատկանի ու միշտ պիտի պատկանի, որովհետև մենք միագամ ենք, հզոր ենք, Եվ այսօր այդ միասնական ոգիով ահավասիկ այսօր եկած ենք մեր Արցախին հաղթանակը տոնելու, որովհետև ինչ որ կատարվեցավ շփատ մարաջ հաղթանակ էր մեր հերոսներուն արինով Կաթողիկոսն իր խոսքն ավարտեց աղոթքով, որից հետո եկեղեցում հավաքված հավատավոր ժողովուրդը ստացել են կաթողիկոսների օրհնությունը։ Բելլալալայան այսօր Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցում ներկայ է գտնվել Ծայրագուն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ Մեծի Տանկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի հանդիսապետության մատուցված հանրապետական Սուրբ Պատարագին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Նախագահ Բակոսյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտոր Ոստանիկ Մարուխյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի հանրապետության տուժած մի շարք բնակավայրերում վերականգնողական աշխատանքների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը ողջունել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պատրաստակամությունը Արցախին մշտապես աչակցելու եւ սատարելու գործում, այն համարելով կարևոր մեր հանրապետության համար։ Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ապրիլի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Արցախի արտգոսնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ գործողությունները կասեցնելուն ուղղված ջանքերը, մտքեր են փոխանակել արկա իրավիճակի շուրջ, անդրադարձ է արվել միջազգային ասպարեզում ձեռնարկվելի քայլերին։ Հանդիպանը քննարկվել է Ադրբեջանի հետագա սադրանքները կանխելու նպատակով համապատասխան միջոցների ձեռնարկումը։ Այդ առումով կարևորվել է միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկության իրագործումը։ Անդրադարձ է արվել Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունների համագործակցության նարնջվող հարցերի։ Եվրամիությունը ուզում է օգնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով լուծում գտնելուն։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Պատասխանելով Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների մասին հարցին Սվիտալսկին նշել է, որ այն պետք է առանձին քննարկել։ Հիմա ես կարող եմ միայն հաստատել, որ Եվրամիությունը շատ ուզում է աջակցել խնդրի լուծում գտնելուն, քանի որ Եվրամիության կարծիքով դա գբարիլավի զարգացման հնարավորությունները Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանի համար, նշել է նա. Ռուսաստանը կանի ամեն բան Ղարաբաղյան ճգնաժամին լուծում գտնելու համար, Այս մասին այսօր ուղիղ գծի ժամանակ նշել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հավելելով, որ սկսվում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով քննարկումները։ Սա շատ զգայուն թեմա է։ Մենք պետք է դրան մոտենանք հայտնի բժշկական սկզբունքով՝ մի վնասիր, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է, որ Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը պետք է հասնել բացառապես քաղաքական մեթոդներով երկու կողմերի փոխզիջումներով։ ՄԱԿ-ի տնտեսական եւ սոցիալական խորհրդի բնակչության եւ զարգացման հարցերով հանձնաժողովի Նյու Յորքում կայացած 49-րդ հանդիպման շրջանակում ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Խանիմ Իբրահիմովան, բարձրացնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով տեղահանված ու փախստական դարձած 1 միլիոն ադրբեջանցիների խնդրի մասին։ Սրանի պատասխան հայկական ներկայացուցչության դիվանագետ Սոֆիա Սիմոնյանն ասել է, որ ադրբեջանական կողմը ՄԱԿ-ի հարթակը օգտագործում է Ղարաբաղի վերաբերյալ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Դիվանագետը նկատել է, որ վերջին օրերին Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Ադրբեջանի նախահարձակորցողությունները խախտել են հրադադարի ռեժիմը, վնասել են խաղաղ բանակցային գործընթացը, ինչպես նաև կոպտորեն ոտնահարել են միջազգային մարդասիրական ու մարդու իրավունքները։ Նա եւս մեկ անգամ հիշեցրել է Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակչությանը ռմբակոծելու եւ տարեց բնակիչների նկատմամբ իրագործված անընդունելի բարբարոսությունների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղին պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալու բանակցային սեղանի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղ Կովկասյան կայցակտային պատերազմ վերնագրով հոդվածում նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի նախկին դեսպան Բրունո Սկապինին։ Նրա կարծիքով եւս մեկ անգամ ականատես լինելով այն բռնություններին, որոնք ադրբեջանցիները գործել են քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի կարող հանդուրժել իր կարգավիճակի առումով որևէ հետընթաց, ուստի եւ բանակցային սեղանին վերադառնալը այն նվազագույնն է, որը պետք է տեղի ունենա այս փուլում։ Այս խնդրի ճուլուսման պարագայում ադրբեջանական իշխանությունները, որոնք ունեն Անկարայի բացահայտ աջակցությունը, կարող են եւս մեկ անգամ ռիսկի գնալ եւ դիմել պատերազմական գործողությունների, նշել է Սկապինին։ Իտալացի դիվանագետը շեշտել է նաեւ, որ ավելի լայնամասշտաբ պատերազմից խուսափելու համար հարկավոր է սահմանափակել Բաքվի ամբիցիաները։ Այս պատերազմն ու դրան հետևած արձագանքները բացահայտեցին ոչ միայն Ադրբեջանի զինված ուժերի թույլ կողմերը, ու իսլամական պետության անդամների ներգրավվածությունը զինված ուժերին, այլև հանգամանքը, որ առաջնագծում կրվող տղաների գերակշիռ մասը ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ են, առանց հատուկ պատրաստության մարտական ոգու կամ հայրենիքի հանդեպ թեկուզ նվազագույն հարգանքի։ Առաջնագծում բացառապես ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների լինելը նախ խոսում է Ադրբեջանում ոչ թափանցիկ զորակոչի եւ պաշտպանական գերատեսչության որպես պետական համակարգի կոռումպացվածության, նաեւ ազգային փոքրամասնություններից ազատվելու պետական լուրջ ծրագրերի մասին ակնհայտ է, որ այս մարտական գործողություններով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձում էր միանգամից երկու հարց լուծել. առաջնագծում պայքարել հայերի դեմ ու երկիրը ազատել ազգային փոքրամասնություններից, հատկապես լեզգիներից եւ թալիշներից։ Հետաքրքրական է նաև այն հանգամանքը, որ ոչ բոլոր թալիշցիներն են ցանկանում պատերազմել կամ ոչ բոլորն են հայերին համարում ճշնամի։ Սա մեր պատերազմը չէ, սա թալիշների ազգային հերոսատեսությամբ հերարձակված հաղորդման անունն է։ Ավելի քան 1 ժամ տևողությամբ հաղորդման ժամանակ մեկնաբանը անդրադարձել է ապրիլին Արցախա-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտական գործողություններին ու այդ գործողությունների ժամանակ զոհված ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներին։ Հաղորդման ժամանակ մեկնաբանը շեշտել է, որ պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմը կրել է լուրջ կորուստներ, ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ մարդկային։ Այդ զոհերի մեջ շատ են մեր իրեղ պայրները, թալիշները։ Ինչպես նախորդ դեպքերում, այս անգամ էլ Թալիշ զինվորները առաջին գծում են։ Նրանք ստիպված են ենթարկվել բռնակալի հրամաններին եւ զոհվել այլոց շահերի համար, ասել է մեկնաբանը ու ցավով փաստել, որ Թալիշները իրենց կյանքը զոհում են Ալիևի պարտված ծայրահեղականության դեմ, չհասկանալով, որ այդ կերպ աչակցում են սեփական ճշտամուն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արտուր Մկրտչյանի մահվան օրն է։ Ամեն տարի այսօրը նրա հիշատակը հարգելու համար Ստեփանակերտի հուշահամալիր են այցելում կուսակցական ընկերներ, հարազատներ ու հարգանքի տուրք մատուցում։ Լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Արթուր Մկրտչյանն Արցախյան շարժման այն առաջամարտիկներից է, ով խորապես իրապետում էր ազգային արժեքներին։ ԼՂ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահը երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, սակայն նրա անձը, կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն անջնջելի հետք թողեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ։ Օժտված լինելով մարդկային բարձր հատկանիշներով, Նա շարժման հորձանուտում հայտնվեց որպես հանրության կողմից ընդունելի դեմք ու կազմակերպիչ, իսկ հետագայում դարձավ ազգային խորհրդանիշ։ Ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Ուլուբաբյանի բնութագրմամբ Մեր առաջի հերոսներից մեկն էր Արտուր Մկրտչյանը։ Ինչով էր նա հերոս եւ ինչով էր նա մեզ համար առաջնորդ, նրանով որ մաքուր մարդ էր։ Ժողովուրդը մաքուր մարդկանց հետևից է գնում։ Դրա համար ես այսօր ստեղ եմ, նորից վերհիշում եմ իմ մի քանի րոպեանոց շփումները Արտուր Մկրտչյանի հետ, որը որին շատ ողջորել է ու միջև հիմա էլ երևի դա իմ կյանքի մեջ ինչ որ մի բան ստեղծվել է, որ ես միջև հիմա ինձ համարում եմ ազատամարտիկ, միջև հիմա ես Ղարաբաղում եմ, իմ երեխեքը Ղարաբաղում են։ Երևի Արտուր Մկրտչյանը մեր դրում ունի։ Արցախյան շարժումը սկսվելուց Արտուր Մկրչյանը դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցը, 9 հոգու թվում ստորագրելով առաջին նամակը Գորբաչովին։ Այն ժամանակներում չափազանց համարձակ այդ քայլն Արտուրի համար եղել է գիտակցված արարք։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանի խոսքով Իհարկե, սա ինչ որ միտեղ հնարավորություններն առավել եւս նման ժամանակներում, որովհետեւ նման հերոսների, նման գործիչների ոգին միշտ էլ կա գոյությունն է, պարտադիր չի որ այսպես նյութականացված ձևով ամիջապես մարդը մարդու հետ հարաբերությունը իմ խորին համոզմամբ մարդու հետ այդ հոգեվոր կապը, այսինքն մեր անցած գնացած հերոսների մշտապես գոյությունը եւ կարծում եմ որ հենց ժողովրդի կենսունակությունն էլ դրանով է պայմանավորված, այդ հիշողության պահպանումը Արթուր Մկրչյանը երկրի ղեկավար դարձավ ոչ թե պաշտոնավարելու համար, այլ ազատագրական պայքար իր հունով տանելու, կազմակերպելու եւ հաղթանակի հասցնելու առաքելությամբ։ Նա այդ դժվարին խնդրի լուծման համար լիովին հասունացած մարդ էր, քաղաքական, գաղափարական, հոգեվոր եւ ռազմական առումներով։ Նման կարծիք հայտնեց Վահրամ Բալայանը։ Արտուր Մկրտչյանը այն գործիչներից էր, որի կարիքը մշտապես մենք զգացել եւ այսօր առավել շատ ենք զգում այն մոտեցումները պետություննալու բանակ ունենալու երկրի սահման ունենալու տեսանկյունից եւ իստում է որ հենց նման գործիչների կիսած թողած գործի շարունակությունն է որ այսօր սահմանում եւ զինվորն է իրագործում եւ մտավորականն է անում եւ սովորական հողագործ մարդն է անում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանն այն քաղաքական գործիչներից էր, ում մասին ասում են նա բարոյականություն էր քաղաքականության մեջ։ Արթուր Մկրտչյան քաղաքական գործչի եւ Արթուր Մկրտչյան մարդու մասին սերունդները դեռ երկար են խոսելու։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Հայ ցանրորդների մեծ արավելությամբ ավարտվեց 77 կիլոգրամ քաշայինների պայքարը Նորվեգիայում ընթացող ցանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Չեմպիոնի տիտղոսը նվաճեց Անդրանիկ Կարապետյանը, ով երկամարտում հավաքեց 367 կիլոգրամ։ Տիգրան Մարտիրոսյանը երկամարտի 352 կիլոգրամով գրավեց երկրորդ տեղը։ Պոկումվաժությունում լավագույն արդյունքը ցույց տվեց Անդրանիկ Կարապետյանը 170, իսկ Տիգրան Մարտիրոսյանը 160 կիլոգրամ արդյունքով երկրորդն էր։ Հարում վարժությունում եւս առաջինը Անդրանիկ Կարապետյանն էր 197 կիլոգրամ, Տիգրան Մարտիրոսյանը հաջող կատարեց միայն առաջին մոտեցումը 192 կիլոգրամ։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Վերջին օրերին հակառակորդի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունների ընթացքում բացի առաջնագծի դիրքերից ինտենսիվ հրթիռակոծության են ենթարկվել հանրապետության մի շարք խաղաղ բնակավայրեր եւ տարածքներ, ինչը զգալիորեն ավելացրել է ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքների հետ կապված հնարավոր պատահարների հավանականությունը։ Ելնելով վերոնշյալից ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը դիմում է հանրապետության բնակչությանը, կոչանելով ամենուր լինել զգույշ եւ պահպանել անվտանգության կանոնները։ Ինքնակամ չմտնել հրետակոծության ենթարկված շինություններ կամ կասկածելի այլ տարածքներ, չպայթած ական զենք զինամթեր կամ որևէ այլ կասկածելի առարկա հանդիպելուց չմոտենալ, ձեռք չտալ, հիշել տեղանքը եւ անհապաղ հայտնել համապատասխան մարմիններին։ ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն կարող եք դիմել շուրջօրյա գործող հետևյալ հեռախոսահամարներով 047 940911 047 943911 գործում է նաև անվճար բջջային հեռախոսակապ 911 112 համարներով։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։